Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 nit. Temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 ràdio. Amb el treball d'Hector Romero i Andreu Olvero en la redacció i el d'Arturo Delgado en el control de so vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant la 97.7 de la FM en el, la vostra ràdio, en dispositius per a mòbil, en Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 ràdio i la nostra web la 977.com. A més a més, com cada dia, teniu ja a la vostra disposició el nostre Twitter, el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, el 97 en xifra, en número, i avui la pregunta que vos fem és si vos agrada el protagonisme del València en la selecció espanyola o vos agradaria que estigueren més centrats en el club, en l'equip, eh, tenint en compte el bon inici de lliga que ha tingut l'equip de Nuno Espíritu Santo. Deixa qüestió i de qualsevol altra que vulgueu podeu parlar, opinar, debatre, suggerir o criticar en arroba esports 97nit, el Twitter oficial del nostre programa. I la realitat és que en este cap de setmana eh, en el qual no han tingut lliga en primera divisió del futbol espanyol, la, selec la selecció espanyola, com és normal, ha centrat eh, les mirades i l'atenció del el país futbolísticament parlant. I certament, més enllà de que Espanya continua sense convèncer a ningú, ahir la realitat és que el rival era d'una entitat molt feble, Luxemburg és un equip que, bueno, <coughs> dona per al que dona, la millor notícia en clau valencianista és el protagonisme que continua demostrant la cantera de l'acadèmia i de lo que sempre ha sigut la ciutat esportiva de Paterna en l'equip nacional. Ahir, altre gol més de Paco Alcácer, que continua demostrant que hauria de ser titular en la selecció espanyola, no per res, senyors, sinó per els números. Si els números no se discutixen, se comproven quatre partits i tres xicharros per al de Torrent, a més a més de el debut amb gol inclòs de Joan Bernat, de l'exlateral del València que de futbol a hores d'ara en rota en el Bayern de Múnich de Pep Guardiola i d'altres futbolistes que habitualment eh, venen tenint ja protagonisme en la selecció i que han incidit paterna. És el cas, com no, de David Jiménez Silva, l'autor del primer gol. És el cas d'Albiol Cair no jugà, però és un dels habituals en la selecció espanyola i és el cas, en este cas, com a protagonisme per al València, de Rodrigo Moreno, internacional que ahir eh, feia una extraordinària jugada a un dels gols de la selecció i que mm, en el seu debut també ratllava a un alt nivell. Protagonisme, com dèiem, del València Club de Futbol en la selecció espanyola. Ara falta per veure si Vicente del Bosque, que continua parlant de fer transicions dolces en la selecció espanyola, és capaç de començar a premiar a qui s'ho mereix. Entre altres coses, veurem si demà en la sub-21 se premia a José Luis Gallà, que jo no vaig a dir que hagi de jugar com a titular sí o sí en la selecció sub-21, però sí que és cert que l'altre dia la passada de varios pobles que se va pegar al Bercelades deixant fora de la convocatòria el de Pedreguer en el partit d'anada del playoff per al classificatori europeu davant de Sèrbia ens paregué excessiva. Així que esperem que com a mínim, com a mínim, demà José Luis Gallà tinga l'oportunitat d'estar i de poder lluir eh, en la convocatòria. Si juga o no, ahí són coses dels entrenadors en les quals no anem a ficar-se massa. Entre altres coses perquè sí que és cert que José Luis Gallà, encara que a un altíssim nivell, no du el recorregut que, per exemple, diu Alberto Moreno, jugador del Liverpool i que ja té més recorregut en el futbol d'elit i podem, eh, com dèiem, entendre que Celades opte per ell. Però eh, no optar per Gallà poguera ser discutible, deixar-lo fora de la convocatòria ens pareix fins i tot una atrocitat. Són coses dels entrenadors que a voltes no entenem i no sabem explicar, perquè el que passa pel cap de l'entrenador només ho sap el mateix tècnic. Però a l'hora de veritat sí que hem de dir-vos que en este València que ha arrencat bé sí sembla que torna a agafar protagonisme en la selecció. Alguns no ho recorden, però en aquella selecció que inventà Luis Aragonès després del Mundial del 2006 en Alemanya i que va guanyar l'Europeu del 2008, hi havia un fum de jugadors del València Club de Futbol que anaven habitualment a aquest equip. Villa, Silva, Albiol, Marchena... Eh, després s'incorpora Juan Mata eh, en les posteriors convocatòries de cara al Mundial del 2010, però el ben cert és que eh, el València eh, sempre ha tingut un pes en la selecció més o més notable diferent, en diferents èpoques, però, per exemple, si no recordem mal, ahir, eh, en este cas, Rodrigo Moreno era el jugador número 54 del València Club de Futbol que vesteix l'elàstica nacional. No són números per a res com per a no tindre-los en compte. Eh, el cas és que, com deien, quan no hi ha lliga ens centra o ens concita l'atenció a la selecció i per a què anem a enganyar-se? Segons el moment en el qual un equip aporten més o menys futbolistes al convidat nacional és el moment en el qual els seus seguidors aposten més o menys per tornar a enganxar-se a l'equip nacional per damunt dels resultats que fins a arribar al Mundial del 2014 ja que reconeixer que des del 2008 i fins al 2012 han sigut absolutament triomfadors i dolços per al combinat nacional. Així que amb tot això i en estos dies de transició en el que encara vivim de l'últim ressò del que ha donat la selecció i comencem a destapar el tarro de les essències de la Lliga que espera per al València el diumenge a les 5 contra el Deportivo de la Coruña, des de les 4 i mitja en esta sintonia, en Esports 97 el partit, tenim eh, uns eh, dies en el qual eh, tampoc s'ha manejat massa, perquè el València ha tingut lliure divendres, dissabte, perdó, dissabte, diumenge i avui dilluns, torna demà al treball, i perquè en el cas de la venda eh, no vos vaig a avorrir més amb allò de totes les parts són més optimistes que mai perquè a la fi ja arriba un moment que fins que no se signe o no se diga que hi ha un acord total i sobretot perquè entenc en part que les eh, dos parts implicades vulguin tindre confidencialitat però tampoc estaria de més que una part i l'altra part, és a dir, Bankia i Meriton, Meriton i Bankia, donaren alguna explicació. Jo crec que ho mereix l'aficionat del València Club de Futbol, que d'una partida d'una altra és que era algú a parlar. De moment sembla que no ho contemplen i és l'escenari que ens trobem a dia d'avui. Però dic, eh, no us vaig avorrir molt més en la venda, eh, més enllà del que venim dient en les últimes jornades. Que tot el món diu, o en este cas... Eh, interpreta que ha d'estar molt pròxim en l'acord perquè les parts són més optimistes que mai. Això sí, ja fa setmanes que venim a aquesta cantinela i la realitat és que a dia d'avui 13 mm, d'octubre no hi ha encara res tancat. Esperem que puguem revertir aquesta situació i dir molt prompte que la cosa està ja tancada en el refinançament del deute del València Club de Futbol. Així que a les 11.39 arranquem eh, ja este programa, com fem sempre, repassant el mapa de l'actualitat del dia en 5 fotos. La roja és blanc i negre. La participació de la cantera de Paterna a la selecció, la dels jugadors que militen en el València, fan que els de Mestalla tornen a tindre protagonisme en l'equip nacional. La resta van fent camí, Gallà amb la sub-21 d'Espanya, Bezo amb la sub-21 de Portugal, Mustafi amb Alemanya, també amb Argentina, la Llendré Portugal, juguen demà. Fegulí ho farà dimecres. equipo torna demà a después de un cap de semana de descanso. Desde de Nuno reprenen la feina paterna en dimarts. Negredo ha continuado treballant todo el cap de semana. Mendiliva recupera efectivos. Juan el alta médica y Nicos y Gavilán podrían actuar contra un Madrid contra el que Diego Mariño, el porter, espera hacer el mejor partido posible. Que le cueste, que tengan que dar todo de sí para, para ganarnos y que... Y ojalá que no les hagan las cosas como están acostumbrados y que a nosotros nos haga el, el mejor partido de, de la temporada hasta ahora. Comienza la Euroliga taronja, será dichos contra Olympiacos. ahora toca la difícil tarea de combinar el rendimiento en Liga Doméstica y en Europa, con recorda Velimir Perasovic. Partido importante e-, en, Euroliga, ganas y vas en un campo en ACB y pierdes con equipo bastante peor teóricamente que tú por, porque equipo no viene tan motivado. Les 11 i 40 arranca Esports 97 nit. Fem una lleugera pausa per a respirar uns segonets i de seguida estem amb tots els temes. I avui arranquem amb uno vinculat en part a la selecció espanyola, però sobretot amb la cantera del Valencià. Hi ha cantera per a continuar pensant que hi haurà protagonisme en la selecció molts anys. Parlarem de la següent generació que ve, la del 95, amb un tècnic que els coneix ben bé, amb Vicente Castro. I ho farem de seguida, després de la pausa. En Citroën Ugartesa, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. En Citroën Ugartesa, donde siempre, en Tomás Montañana 14, junto a la Avenida del Puerto. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masivo toda la temporada. Canal Plus. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Ferto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. 11 i 43 ja, dia d'estrena en Esports 97 nit, avui s'incorporen en eh, pràctiques, però segur que sabem molt i ho van a demostrar, dos companys a la redacció d'Esports 97 nit, eh, a un ja el coneixeu, estava en Superdeporte i ara arriba a esta redacció per ajudar-nos a fer el programa. Andreu Alverola, què tal? Bona nit i benvingut. Hola, què tal? Manolo, molt bona nit imagina que estaràs tranquil, estaràs bé estic molt a gust, estic molt a gust estar aquí. <laughs> això és més important i també a Héctor Romero, hola Héctor, què tal, bona nit molt bona nit Manolo benvingut també molt benvingut igualment i espero que també ho passes bé i pugues eh, gaudir amb nosaltres bueno, hem de parlar de mm, el València de la selecció i dèiem, la cantera de Paterna que d'avui també és protagonisme eh, jo li preguntava a Ander i Héctor que són més, més joves i que controlen el tema i els dos coincidien en que la següent generació que ha de per davant és la generació del 95 eh, Andreu, qui és la generació 95? qui són? qui la composen? La generació del 95 Fantasy, que és una generació... Bé, paterna, eh? Sí, una generació en la que hi ha moltes expectatives eh, dins de l'escola i és la generació que capçala d'alguna manera mm, José Luis Gallà, que, que és el més avançat i, i bueno, és, eh, està donant el rendiment que estem veient, és un jugador especialment maur i ha donat el, el vot al primer equip, al primer equip però que hi ha més jugadors i d'una gran qualitat i d'una projecció, jo crec, per, com per arribar a, al primer equip, com poden ser Salva Ruiz, com pot ser Nacho Gil, que és el germà de, de Carles, Fernando Cano, que és un punta que a mi em recorda especialment a Silva i a Isco, uh mhm. -huh. com pot ser Alberto Tendillo. És una generació que, que a mi m'agrada molt personalment i, i que demostra que la cantera del València a l'acadèmia està sent especialment prolífica en aquests últims anys, que hi ha plans, que hi ha jugadors, que hi ha talents per als pròxims anys i que en el club, a més, mm, i això me consta, hi ha certa sensació de confort eh, de cara a, que, a que els talents que venen poden ser inclús millor que els que ja hi ha en els últims anys, és a dir, Alcácer, Robert Gallà, Carles, Fede, tenen per darrere una bona colla de, de talents que que, que d'ací a poc de temps poden estar donant guerra al primer equip. O sigui que tenim fornada nova i un dels forners que ha ajudat a, a coure estos eh, nou talents, estigué molt de temps a la cantera del València de Futbol, eh, ha sigut tècnic d'ella i diuen Vicente Castro. Hola Vicente, què tal? Bona nit. Hola, bona nit Eh, estàs, no sé si estàs eh, d'acord amb el que ha dit eh, Andreu Alverola, mm. però per davant d'una generació que ha de fer que la gent com a mínim s'il·lusioni el mateix que amb tot el que està donant la cantera de Cim Paterna eh, en els últims dos anys jo crec que és molt cridaner però si no mira cap endarrere la veritat és que Paterna no ha deixat mai de donar fruits Pues sí, como, como, bien estáis diciendo, vamos a ver, la cantera de Valencia yo no me canso de repetirlo. Es una cantera que ha dado jugadores de toda la vida. de toda la vida. No podemos eh, tirar a años atrás y, bueno, pues desde los. Yo me tiraría mucho más atrás, desde los eh, Guillot, eh, Mestre, Claramun, Tendillo, Subirach, Giner, Boro. sabes es que podríamos estar aquí eh, toda la noche nombrando jugadores y uh -huh. jugadores importantísimos, jugadores que han sido a nivel nacional, si, si internacionales. permets, Vicente, Digues. la semana pasada fui eh, en el programa, eh, sense eh, necessitat mm. acudir per internet a, a arxius, insistien com 6 o 7 jugadors de primeríssim modre, internacional, tal, però sí, sí, a més sí, sí. mos y com a entre eh, 13 i 10 o 18 jugadors que estan guanyant la vida perfectament en primera divisió i alguns en equips punters de segona. Sí, sí, sí. Lo que pasa que, que yo lo que siempre he dicho, que el, problema de la, de la cantera del Valencia ha sido que, que, yo creo que siempre ha habido reparos a la hora de apostar fuertemente por, por los jugadores de la casa. Eh, estáis nombrando lo de la generación del 95. Yo tuve la fortuna de dirigir esa, esa generación cuando tenían 14 añitos, pero es que hay jugadores como, como Fernando Cano, como que, que los llevé en prebenjamines, que tenían 7 y 8 años, o sea, que llevan toda la vida con nosotros, o sea, que son niños que los conocemos eh, desde que eran, eh, niños, o sea, eh, chiquillos con siete añitos. Y, no sé si te acuerdas, tú y, tú y yo tuvimos una conversación hace tiempo cuando Salva Ruiz tuvo el problemita del corazón, ¿te acuerdas? Sí, correcto. Que tuvo un problema, correcto, ¿te acuerdas que hablamos de eso? señor. O sea, Salva Ruiz era otro hermano igual, que, está toda la vida con nosotros, pero es que está eh, Nacho Gil, el hermano de, de, Carles Gil, desde que era Benjamín, está ahí, es que está Carlos Carbonell, que es Tropi, mm. también, eh, Alberto Tendillo, o sea, si es que, si es que, lo que pasa que, aquí, pues, desgraciadamente, eh, como buenos valencianos que somos, que yo soy valenciano, de, de pura cepa, siempre en lo nuestro nos cuesta nos cuesta cuidarlo, nos cuesta un poquito cuidarlo y, y, querer lo nuestro de verdad, pero de verdad, no, no de palabras, sino de verdad. Eh, el último caso es el de Gallagher, que ya está en la, en la sub-21. De ello, en la presentación del programa, Vicente, que espere que esta volta Celades no y pegue la ventura de visarlo fuera de la convocatoria. Ya jugar o no es una cosa que ha el entrenador pero a ver fuera de la convocatoria me parece pasarse varios pobles. Hombre, la verdad es que, bueno, <laughs> eh, el, seleccionador sabrá lo que, pero es un jugador que ahora mismo <clears throat> yo dudo que, que, un jugador con esa proyección y con ese nivel que está mostrando en primera división y en el Valencia Club de Fútbol, en la Liga Española, que es un equipo que va segundo, no, no nos olvidemos. Y está, vamos, causando una sensación que, a mí también me extrañaría, porque dudo que haya un lateral izquierdo ahora mismo en Europa, en Europa, ¿eh? que esté dando el rendimiento que está diciendo el chaval. O sea que, pero bueno, yo también me sorprendería mucho, porque es un chaval que aparte que se lo merece todo, ¿eh? se lo en, merece todo en esta, como, como... En esta jornada de la que estén parlant, que apunta Bandero del, del 95, eh, quins són els, eh, per a tu, eh, com a tècnic eh, de, de, de, de cantera de tota la vida, quins són els passos que hauríem de donar per a eh, descongelar el producte de manera natural Y que pudieran arribar a, primer equipo me he salido la confianza que tiene que darnos El entrenador eh, eh, a mí a voltes me da la impresión de que a ya ya hay jugadores que, que se más a temps en el equipo filial Y perdido De alguna manera que esto, Se se pasa la arroz Yo estoy de acuerdo contigo. Eh, vamos a ver, el, ahora mismo, desgraciadamente, por el tema de la, de la crisis y el tema de, hace ya muchos años de las, televisiones, de las televisiones, etcétera, ahora mismo el, el, fútbol, el fútbol de verdad es primera y segunda. La segunda B, eso es fútbol amateur. O sea, es un fútbol que, no tiene una repercusión, que no tiene ningún nivel, que tiene un nivel, pero un nivel para mí bastante bajo. Entonces yo, como tú estás diciendo, esos chavales no pueden estar más de dos años en el, en el filial. Si en el filial ven que, o sea, que, que, no tienen cabida en el primer equipo, porque es muy difícil yo siempre he sido partidario de que esos chicos tienen que empezar a accederlos eh, a equipos importantes de segunda división y si es de primera mucho mejor, aunque sean equipos de, mitad tabla para abajo. Y esos chicos se tienen que hacer, se tienen que hacer futbolistas de verdad. Y como os insisto, para mí el fútbol de verdad hoy en día es primera y segunda división. Vicente, ¿cómo se detecta el cambio de posición de un jugador? Porque tú agarres a Gallal y acaba lo de ser davanter, tú eres lateral esquerre. Pues mm, yo lo, lo, comenté ayer con unos compañeros vuestros que nosotros cuando estamos en, un, club, es una escuela como de élite, como es la del Valencia Club de Fútbol, tenemos la obligación de, ver más allá. O sea, nosotros tenemos que intentar mm, ver a un chico en 3-4 años porque claro, verlo en el momento pues no, te dice nada, porque muchas veces el chico en el momento, por lo que sea, por edad, por estructura, porque ha crecido antes, porque ha desarrollado antes, se sale en esas categorías y luego a lo mejor no, no tiene ya más recorrido. Entonces nosotros tenemos esa, esa obligación de verlo. Entonces, en el caso de José Luis, pues es un chico que, siempre jugó de delantero, jugaba de delantero, extremo izquierda, y mm, bien, funcionaba bien, hacía goles, era un chaval, pues como, lo veis ahora, un chaval con un cambio de ritmo importante, con un buen dribbling, una buena zurda. Pero ese año, precisamente, que de Salva Ruiz jugaba de central, que también era izquierdo... teníamos ahí un poquito como digamos un, hueco ahí que cubrir, ¿no? Y entonces él arriba yo creo que veía que, que, se aturullaba un poco, que le costaba al chaval y como que no, no, no lo veía cómodo, ¿no? Y aprovechando la circunstancia, pues dije, bueno, pues vamos a ver si lo ponemos ahí y el chaval pues tiene más campo, eh, va más de cara, sube más, eh, lo ve con el campo más abierto y, la verdad es que bueno pues lo metimos pues, ahí con esa con esa idea y te soy sincero, yo si me hubieran dicho que iba a llegar donde ha llegado, pues, a lo mejor hubiera dicho, pues, no se hubiera tenido duda, ¿no? Porque ah, era muy complicado. Y mira, y salió fenomenal, salió fenomenal porque... <laughs> claro, eh, es que ha sido brutal, ha sido brutal la progresión del chiquillo, que todo el mérito es de él, eh, el mérito no es que nos pusimos de lateral, el mérito lo tiene todo el chaval, porque ha sido el que el que lo ha desarrollado. Algo algo también, pero el mérito es fundamental desde el chico. El eh, último, el nebot Comba. Uf, mm, está muy contento, fíjate si es majo y yo siempre lo digo, porque mi, mi, mi sobrino es otro otro chiquillo. Pues... Ah, bueno, es que Vicente Castro es el tío de, de, Robert Ibáñez, el jugador del Valencia. Sí. Para que la gente tus Entró eh, en, el Valencia Club de Fútbol con seis años. Wow. Yo lo decía, digo, vamos a ver, será del Valencia ese chiquillo, querrá el Valencia ese chiquillo, pues si no ha conocido otro club, si no ha conocido nada más, además del barrio Sambul, es del barrio Sambul, ahí de, en Capitania General, o sea... Sí, sí para más señal. Entonces, él está súper contento porque bajó con sus amigos, con su, con su, con su filial, aunque él está en el primer equipo, hizo un buen partido, ayudó a que el equipo ganara y está súper contento. Y está muy motivado, la verdad es que está muy motivado y con muchas ganas. Él me lo dice, digo, a ah, ver si tengo suerte de, de tener más minutos y tal. Yo siempre le digo el mismo consejo, tú tranquilo, paciencia y eso sí, preparado. Tienes que estar como como, como, un, como un soldado, en primer estado de revista, porque cuando te llaman tienes que estar, exactamente, tienes que estar preparado. Vicente Castro, ha estado un placer, seguro que más para hablar, porque me dona que la cantera cada volta, eh, esta volta no sé por qué, pero sí que está chafa muy fuerte fuerte en el Valencia, yo creo que... Sí, la verdad es que para todos los que hemos, para todos los que hemos pertenecido es un orgullo, la verdad es que cuando ves a un crío de estos ahí en el primer equipo dices, madre mía, se te <laughs> cae, se te caen las lágrimas Pero bueno, es importante es importante importante Escolta, que te voy a saludar una persona que está per així, que después se queda la tertulia Y voy a saludarlo, y pues saluda. Vicente, no sabes quién soy, o sí? Y es bonico. ah, Jaime, Jaime, ¿qué, pasa? ¿Qué Pues nada que te he oído y me ha alucinado mucho todo lo que has dicho, porque lo los que nos gusta el fútbol base, pues estamos muchos años sí, porque sabes que nos hemos criado ahí, en cierta manera. ya sabes que sí me hice hombre ahí, me hice siendo un niño y me hice hombre y bueno, pues ahora yo veo... Ahora estás haciendo de niños, haciendo hombrecitos, que es muy importante. <laughs> ¿eh? claro, claro, la verdad es que sí. Bueno, no sabía lo de tu sobrino, pero enhorabuena también porque... Muchas gracias, Jaime, muchas gracias. El otro día disfrutamos... Sí, sí, sí, la verdad es que estuvo muy bien y bajó con mucha humildad, que es lo que le dije yo. No, no, con todos sus compañeros y todos. Y... Eh, exactamente. Pero lo que hizo fue, pues eso, hacer un partido, cambiarle el resultado y disfrutar de una perspectiva que ya es una realidad. Normal, normal. ¿Eh? Bueno, muy bien, pues, Un abrazo. Vicente, gracias. Vale, hasta luego. 11 54. Tanquem la informació del València Club de Futbol i obrim la del Llevant 1 eh, Esportiva. Héctor, perquè avui tornava l'equip de Mendilíbar als entrenaments i sembla que va recuperant efectius per enfrontar-se al Real Madrid. Sí, Manolo, l'entrenament de la vesprada d'avui i el més destacat ha estat l'alta mèdica del lateral Juanfran, que ja va jugar durant els primers 45 minuts de l'amistós el passat dimecres contra l'Alcoyano. D'aquesta forma s'uneix als ja recuperats Carabelas i Gavilán i també han estat absents els internacionals Pape Diop, Simao Mate, Ela Dogua i Vintra, i els lesionats Rafael Toñi i Navarro, que segueixen recuperant-se de les seves respectives lesions. Anem a sentir al porter de Llevant, Diego Mariño, que ha parat en el dia d'avui. Eh, sí, ha parlat al roda de premsa el porter Diego Mariño i, i, el, el porter es veu amb confiança per a donar la sorpresa contra el Madrid, al que també el Ocho. Sí, yo creo que sí, yo creo que, a ver, es un partido contra el Real Madrid, que es uno de los mejores del mundo, y yo creo que sí que es cierto que hay mucho más que, que ganar que que perder. Lo normal, bueno, es que como te descuides te, te ganen fácil, pero bueno, nosotros tenemos mucha confianza y ganas de, de poder o intentar hacerles daño de la sorpresa. 11 y 56 y ya es el momento y esta semana arranca Euroliga Taronja. La devoció de l'Eurolliga que torna per fi a València s'ho havia guanyat i molt l'equip taronja i este dijous contra Olympiacos arriba la primera batalla en la màxima competició continental europea de bàsquet. Juanma Romero, què tal? Bona nit. Hola, buenas noches. Que el fan ja la gola i que el fan motors perquè no tots els anys s'està en l'ali del bàsquet europeu i en guany se va gaudir en València d'aquesta competició. Sí, y además como reza ¿no? la, canción que has puesto ahora, que bueno, identifica la Euroliga, el Highfield de, de eh, eh, siento la devoción, ¿no? en este caso por el básquet, la pasión del baloncesto y la mejor liga sin duda ahora mismo de clubes en Europa, solo superada por, por la NBA y que bueno, por tercera vez en la historia el Valencia Basket va a ser, va a partícipe de ella. Tres años y medio después vuelve la, la Euroliga a la, a Fonteta, será el próximo jueves. Además, yo creo que con un partido de, de alto nivel frente a Olympiacos, un equipo que presenta un historial y un palmarés eh, tremendo. ¿Tiene ya y eh, tiene, sí, sí, tiene nuevo entrenador. Milan Tomic es ahora mismo el entrenador interino después de que, bueno, su... Sí, habrá que ver, ¿no? Eh, para el jueves no va a estar todavía el nuevo entrenador, pero bueno, veremos al final eh, quién se hace con las riendas después de que su entrenador dimitiera el pasado día 10, después de que fuera incluso increpado y agredido por, por algún aficionado de, de Olympiacos, tras perder un partido de Copa contra el, el rival de ellos, que es el, el Panathinaikos. Bueno, eh, l'altre dia eh, li vaig fer una pregunta, eh, jo crec que interessant, a Belimer per en la roda de premsa, perquè ara, més enllà del partit del qual anirem eh, desgranant poquet a poquet, demà continuarem parlant de l'Eurolliga i dimecres també tindrem alguna entrevista amb algun jugador de València Bàsquet, eh, però sobretot a hores d'ara, eh, eh, Juama, probablement una de les coses més complicades que va tindre, les que va tindre que baremar en guany València Bàsquet és el no baixar el rendiment en Lliga en respecte dels partits d'Eurolliga en la setmana en què tinguin la competició europea. Sí, efectivamente, porque esta es una tesitura que va a tener que afrontar eh, ya todas las semanas hasta el día 18 de diciembre al menos, que es cuando acabará la primera fase de esta, de esta Euroliga, una primera fase larga, 10 jornadas y que evidentemente le va a llevar a compaginar partidos de liga con partidos de, de competición europea entre semana, ¿no? Y, por ejemplo, eso es lo que comentaba, ¿no? El técnico de Valencia Basket, eh, después de la victoria frente a Sevilla el pasado sábado, sobre el hecho de que el equipo puede, entre comillas, despistarse o, en este caso, hacer más fuerza en Europa y no en Liga y ha destacado pues que eso es lo que no quiere, que los jugadores muestren su mejor versión tanto en Europa como también en la Liga CB. Bueno, sí, <laughs> si queremos jugar Euroliga sabemos que va a pasar esto. por eso digo que nuestro nivel de juego todavía no es nivel de juego que yo creo que podemos llegar y tenemos que mejorar bastante como para tener opciones contra equipos potentes. Y no solo porque ahora mismo Incluso podemos ganar Olympiacos, pero no es fácil ganar luego el siguiente partido en la ACB. Y esto sí que tenemos que tener una conciencia muy importante en esto. Yo vivía esto hace tiempo con Caja Laboral cuando antiguo Taures, cuando juegas un partido importante en Euroliga, ganas y vas en un campo en ACB y pierdes con equipo bastante peor teóricamente que tú por, porque equipo no viene tan motivado, tiene una sensación de que vacío, no. Esto puede ocurrir muchas y tenemos que sobrevivir estas situaciones, es clave, ¿no? Más que no poder trabajar durante de semana. No puedes, evidentemente, preparar partido en dos días como en una semana limpia, pero no es esto, es el problema es de este vacío que tienes después de un partido de esas características de Euroliga, ¿no? Estamos ya fuera de temps sobre les eh, doce. 12. Algun es más molt que donar, Juanma? Pues nada, pendientes del estado físico, sobre todo de Bojan Dublevich. Ahora mismo la gran duda saber si estará o no el próximo jueves en la Fonteta. Mañana, por cierto, ya lo comentaremos, se van a abrir, o al menos vamos a conocer de primera mano, los vestuarios renovados para esta competición europea. Gracias, Juanma. Buenas noches. Les 12 en punt, Ahora sí, tanquem la primera mitja hora informativa y arranquemos la tertulia. Esports 97 nit, la tertulia. Doche dos, que me digan que ya está ahí Julen, o sea que... Mira, ahí está, ahí está <laughs> Julián Montoro, el eh, director de Superdeporte, que ja està obrint la porta de la ràdio per a entrar en eh, el nostre estudi en la tertúlia de Esports Sí, sí, sí, si, sí, si estàvem esperant, si estàvem esperant, però, però ja, ja dic que venies, pues, s'esperem, s'esperem. Hola, Julián Montoro. <laughs> espera, espera tanca la porta, això és, això és que t'ha cantat la porta <laughs> Julián Montoro, director Superdeporte Hola, Hola com estàs? nit, molt bé <laughs> Apurat, està, segur molt que està tancant temazos Apuradíssim, i sense bateria i sense Ai, mare! Bé, així parlar parlarà soles I els primers els heu sentit de la primera, en la primera mitja hora tant Andreu de Verola que es queda nosaltres Andreu i a Jaume Martí, el nostre president Jaume, què tal? Bona nit de nou Muchas noches Que ha parlat també eh, en una entrevista que crec que ha quedat interessant amb Vicente Castro un dels eh, entrenadors que va ajudar a forjar la fornada de futbolistes del 95 que són els que venen ara, que són els que estan molts ells en el Mestalla ja duguent el pes i són els que tenen com a bandera i com a estendard José Luis Gallà, que demà esperem que José Luis Celades, que, perdó, que Albert Celades no faci la passadeta de deixar-lo fora de la convocatòria. Pues a mi me pareix que sí, eh? <laughs> ja, ja està, ja. Com diria ma mare, ja llega el sol no l'estropeja el concierto. Fora de l'equip titular, segur. A veure, jo, lo de l'equip titular o no, jo ahir no, no, vaig, no vaig entrar, eh, entenc que Alberto Moreno du un recorregut com a lateral ja més important en el futbol d'èlit, eh, puc entendre-ho però deixar-lo fora de la convocatòria com l'altre dia me pareix que se passa eh, 34 pobles Sí, un detallet. <laughs> un detallet. Detalles Philips, no?, que deia l'anunci. Uno més. <laughs> bueno, el que sí que està clar, companys, i volia començar per ahir eh, estem parlant d'això, entre altres coses per cert, abans d'arrencar amb els internacionals espanyols, la resta d'internacionals del, uh mhm. -huh. del València, perquè n'hi ha un fum per, per fora -huh. eh, què han fet i què tenen que fer encara, perquè la majoria juguen demà i fins i tot, que és una cosa que ara parlarem, lo dels calendaris internacionals, intentar acoplar els calendaris per a que després cada confederació jugui quan li donen la gana, perquè a la fi resulta que Espanya ha jugat el dilluns que demà juguen la, eh, perdó, juguen el diumenge la majoria juguen demà hm i Fegurí juga dijous fins al, fins al qual no, eh, dimecres, dimecres, perdó, fins al qual com a mínim dijous no va estar, que ja veurem en quin estat arriba i que com a molt entrenarà dimecres i dissabte en l'equip eh, però mhm. la resta d'internacionals com ho tenen, Andreu? Pues Otamendi no va jugar ni un sol minut en la, en la derrota argentina davant del Brasil Millor, demà, no li poden tirar la culpa de, demà té altre partit la, sec, demà xua, demà xua. la secció argentina davant Hong Kong està previst que el Tata li doni protagonisme, té moltes ganes de, de veure en acció. Gago, ah, Vanega... Sí. Doncs. Uf eh. <laughs> Vaya, quins companys de quadrilla, eh? Té que, té que pegar el gol ja a la selecció A, perquè <laughs> això la, no La banda, la banda. Mustafi Ai. tampoc va tindre minuts amb Alemanya, que va perdre 2-0 front a Polònia. Pues va bé la cosa. I ara demà... Tindrà l'oportunitat eh, demà contra Irlanda. Pel que fa André Gómez, va eixir d'inici contra França, 2 a 1 va guanyar i va ser substituït al descans, també jugarà demà contra Dinamarca. Eh, apunta Julián Montoro que va perdre, té raó. <laughs> Rodrigo Alcácer participava en ahir en la golejada de la selecció espanyola a Luxemburg. Paco va disputar els 90 minuts i va marcar un gol. Rodrigo va entrar en el 82 i va donar una assistència. Gaia juga demà, com comentaves Manol, a les 6 de la vesprada a Cádiz amb la Sub-21 uh mhm. -huh. i la, en la tornada del play-off de la classificació per l'Europeu de 2015 davant Sèrbia. Recordem que Espanya no va passar de l'empat a 0 en la nada i se la juga. Gaia va estar el jugador descartat per l'Alberta passat divendres i com apunta Julià Montoro té ben difícil jugar perquè Celades pues, té a veure que jugue Alberto Moreno. <laughs> Bezo també juga demà a la sub-21 portuguesa i ho fa davant Holanda per tal de fer val del 0-2 de la nada on el valencista va jugar ja els 90 minuts i Fegulí tornarà a enfrontar-se a Malawi el proper dimecres després de jugar els 90 minuts en el partit d'anada del passat dissabte amb la selecció, amb la selecció d'Argèlia que va guanyar per dos gols a 0 i quasi a tota probabilitat serà l'últim en incorporar-se als entrenaments ahir no incorpora escalonadament excepte en el cas de Feguli que és el que més, més tard eh, s'incorpora eh, eh, jo la pregunta que estic fent i ara entrenem en ella fins i tot eh, segur eh, però eh, volia que, que en comentari què vos sembla, no?, este nou protagonisme que el València no tan sols xafa fort en la Lliga sinó que sembla que entre eh, jugadors que han eixit de la cantera del València i jugadors actuals en el València el València torna a tindre un lloc en la selecció espanyola després de, bueno, pues, la veritat és que dos anys en els quals, eh, jo repassava l'altre dia me tocant a la internet a veure des de quan el València no aportava dos futbolistes en un partit de la selecció espanyola i crec que va ser en l'amistós de Màlaga que en el qual eh, Soldado fa un hat-trick contra Venezuela i ahí juguen junts Jordi Alba i, i Roberto Soldado des d'aquell moment eh, que és en el 2012 o 2013 mm -hmm. crec que és 2013 el València no havia tornat a juntar dos jugadors en la selecció ahir, ahir eh, torna a juntar-los i vos vull comentar que vos pareix que el València eh, torna a xafar fort en la selecció després d'uns anys de pràcticament no, no aparèixer Oh, me pareix bé i me dona la impressió de que al València li ve molt bé en una temporada en la que no està jugant en I Europa. I és la pregunta que estem fent, si a la gent li agrada temporada... este protagonisme del València en la selecció o els vols sentats en el club? Una temporada en la que no, en la que no està jugant en Europa i en la que debuta en Adidas, uh -huh. és una... la selecció porta Adidas també. Uh -huh. Correcte. Per, per traure un poc tot, tot, les coses que, uh -huh. que influïxen, no? Jo crec que al València li va molt bé, Mm, estan després també altres jugadors que, que, bueno, que no són ja del València per, per les raons que tots eh, sabem, com el cas de, de Bernat també me va fer il·lusió veure, veure, a Bernat ahir ir, que no, crec que sí. i, i, i jugar molt bé no? Mm, entonces pues, bé, jo crec que feia falta també no? Uh mhm. -huh. retrobar un poc un, un poc la, la dinàmica de, de la selecció jo crec que ahir eh, acabar, acabar en acabar jugant una selecció espanyola difícilment de molt difícil de reconèixer en lo, en lo que hem vivit els, en els últims anys, una selecció que no té res a veure pràcticament en, però part, en, en tot el que hem vist en, en, però una selecció en, en, en, en joventut i, i en ganes i mm. en una altra proposta que, que bueno, pues, eh, algo, algo bo pot eixir d'ahir també, no? En part és el que alguns venim demanant. Jo, en la columna que avui he fet en, en Levante Mercantil Valenciano, vinc demanant això. Jo no entenc... Eh, esta setmana, este cada de setmana, després de la derrota davant Eslovàquia, eh, la federació crec que, que amb prou de Tino en el seu aspecte comunicatiu eh, ha passejat Del Bosque per les ràdios i Del Bosque, eh, parlant de, de sobretot de la porteria, no? però també de la resta de la selecció, parlar de fer una transició dolça. Quan tu parles d'una transició dolça, és que ja penses en una transició. Si penses en una transició, és que ja penses en fer canvis. Si tens que fer canvis, escolta, <laughs> quan va millor. O què anem a esperar-se? A que tinguem damunt un nou europeu per dir, no, si com és un europeu anem a apostar per els que ja duen més temps. No, escolta, si s'han de fer canvis, s'han de fer canvis. Eh, per això, eh, dius tu, difícilment reconeixible? En part sí, però sí. en part és una, mm-hmm. eh, en part alguns venim demanant això eh? eh a lo millor no un canvi tan jo radical crec que no era, no era la intenció no era la mm-hmm. intenció eh, arribar a, a un punt en, en la que ha acabat jugant una selecció que, que dius eh, <laughs> esta no és, esta no és no? però pot ser però bueno, jo tam també escrivia jo avui que, que tot això, inclús el propi seleccionador l'està atropellant un poc no? Que no, ah, mira, no, no, tenia jo, previst, sí. no tenia previst a lo un canvi tan, tan radical, però... No, bueno, ja parla de... Gent... En efecte, hi parlava de transició dolça, amb el qual és evident que tants canvis no pensava fer... Ell, ell va dir que principi. se va equivocar, que, que, que havia jugadors que no arribaven en la fam eh, necessària per, per, a, per a competir a, al màxim uh -huh. pues la gent que està entrant ara serà millor o pitjor però la fam i les ganes no li la pots negar a ningú Inclús, inclús me pareix que va canviar l'esquema perquè ahir, eh, si no tot el partit durant bona part del partit va jugar amb un esquema 4-4-2 amb Rombo no? Mm. I, i, i dalt eh, Diego Costa i Alcácer a mi me pareix que la secció espanyola ahir mm, va estar molt gris hasta que va marcar un gol que li va costar molt davant un rival que, que, que no és tan rival com el Luxemburgo i me pareix que a dia d'avui si l'agarra una selecció de major entitat la pot destrossar eh? Sí, té, té pinta de que, posar, eh? de que ara no estem cridats per a, per a grans empreses, per a coses majors. Si més no, eh, ara entrarem en aquest debat, però jo volia començar per el protagonisme del, del València a la selecció, que és per on arrencàvem en el dia d'avui. Mm. Jaume, tu en la teva època si vas viure moments en què anaven 4, 5, 6, 6, 7 sí, jugadors. Sí, el que passa que començant de zero pues, costa molt i també t'alegres molt, no?, perquè al marge de jugadors que pròpiament estan jugant a la València pues, l'alegria de veure pues, a Silva, veure Bernat, pues, uh -huh. és una il·lusió. Bernat pràcticament està quatre dies que s'ha anat, Silva ja és un jugador consagrat, però tot això, però Bernat està jugant eh, nada menos que en el Bayern Múnich. Eh? Per tant, és una alegria compartida -huh. Mm. i tu estaves dient una pregunta antes que és una pregunta difícil. Què és millor, que vagin o que no vagin? Home, pues, si no van, tens més més bateria per a, per a fer qualsevol cosa, però un equip com el València que no està jugant competició europea és vital que jugui a nivell internacional per dos raons. Una, perquè d'una manera l'intercanviar eh, competició en, en equips de selecció pues, mm. maure jugadors i es fa millor, no? I la segona, sobretot, és que al final un equip que, que se preste té que tindre internacionals, perquè si no és, és, que... Eh, és una sensació dèbil dir, aquest mm. equip no, no pinta res, no té res, ni té provisió, i el València en aquests moments, la gent jove que té, jo crec que pràcticament en un any podem estar recuperant aquesta quantitat d'aportació claro. que ara havien perdut. És eh, sobretot no, no, no és possible tindre un equip gran, un equip important, i no tindre internacional, i no tindre el virus este... FIFA. No té sentit. És, és així, no sobretot la sensació de que estan entrant eh, Rodrigo, Alcácer, també Bernat, al principi del cicle, vull dir-te, no estan entrant en el, en el partit d'antes d'anar a Eurocopa Mundial, sinó que avui són dos i la sensació que dona és que si Parejo continua rendint al nivell que està rendint i tal, Gaia també pot donar el vot és que a l'europeu, al pròxim europeu poden ser 4 o 3 o 5 valencianistes, és la sensació sí, de, depenent de l'equip que puga eh, tindre i mantindre el València Club de Futbol eh, vamos, eh, jo crec que Del Bosque ha demostrat jo crec que una miqueta eh, deia abans Julián, tot això està atropellant al seleccionador i a més eh, ho, ho compartisc al 100% eh, i de fet jo crec que i a veure que se mantenga l'expressió jo crec que Alcácer se'l una miqueta pel camí jo crec que el jugador que estava en la mente del Bosque des del moment 1 era Rodrigo val? Rodrigo se cau en la primera convocatòria perquè està lesionat ah, sí en efecte, i opta per, per Alcácer, no? I ara resulta que Alcácer... És, que és un caramelo que li ha caigut. I de moment, clar, Alcácer el, el du eh, eh, en el partit contra França, que va ser lamentable, l'únic davanter que demostrà tindre entendre una miqueta el joc de les seleccions desmarcades de trencament, que ahí és el número 1 Paco Alcácer, eh, ja apunta, però és que en el primer partit que li fa jugar d'inici l'empoma dins i a partir d'ahir, en els següents partits que ha jugat ha continuat marcant, per tant, arriba un moment que la idea inicial, jo crec que de del Bosque era Rodrigo Moreno, però que s'ha trobat per el camí Alcácer i lògicament Alcácer ja s'està guanyant un lloc però d'alguna manera els jugadors tenen una història de participació a nivell internacional i Paco Alcácer pensé que ha donat suficients motius per conèixer-lo i no me val el que tu dius no me quadra perquè tindria aquesta sorpresa no me pareix normal és una no, falta... no sorpresa sinó que probablement no era eh, quan Del Bosque pensava no, no, en davantes per a, per a... No el valorava com una posició possible. El tenia... El pasado els... madridista sempre cuenta. Ah, claro, <laughs> está... <laughs> Això no, una. I segon, jo crec que sí, ell el tenia una llista de possibles perquè ara sí que és cert que eh, si hem comentat que a l'anterior seleccionador sub-21 que era Lopetegui no li agradava res al Càcer res de res Eh, sí que és que Del Bosque siempre había para de alcácer, pero pero la selección yo creo que encara no, pero lo que fuera sí, no, ahí, la reserva activa, com pero en cara encara no lo volia. pero claro eh, se Rodrigo y bueno, vas a darle una oportunidad al chico a tal es tal. lo que el está està empomant las cada vuelta que juega Sí, y le està al máximo, yo creo que el escenario es per para Paco Alcácer y está respondiendo a expectativas expectativas, es que tres gols en cuatro partidos, hoy hay una estadística por ahí que ni, ni el el començament de Raúl, de Villa i bueno, de, de, de jugadors és molt, top en la selecció molt de valdre i de molt de, de tenir satisfacció el que un jugador en l'edat que té ah. en estos moments ah. és diguem el, el jugador nou de la selecció en estos moments, a millor després demà pues, si segons el que passe canvia, però és que això ja ho té ara té que tenir la progressió que tots pensem però també el eh, que estava parlant antes de fer-li un favor a, a Del Bosque, crec que Del Bosque per Llòxica pues, tenia un equip campió i és molt difícil a un, a un seleccionador tindre un equip campió i fer la revolució que segurament des de fora podien veure altres tècnics i que ell no podia veure, és impossible a, a mi... Eh, perquè, perdona una cosa que acabe, perquè els, ell té un conjunt de, de tècnics al seu costat però per mi és falta de valentia dir-li Mister, yo creo que tenemos que empezar a idear esto. I això no se li ha dit. Per què? Perquè el mateix respecte que li tenen a, a Vicente del Bosque no ha permitit dir-li les coses com les veien des de fora. A mi me dóna la I impressió... I els aconteixements estan obligant a fer algo que ara va barrere del problema però no va davant. És que a lo eh, millor no era fàcil fer la revolució no, no, no sense canviar a l'entrenador. Però, per, esa, però, per això lo de atropellar jo, jo crec, primer, i a més ho dic des, de, des del respecte més no, absolut màxim, jo... eh, a lo que aconsegui, vull dir, no li vaig a llevar ni un mil·límetre de, de glòria a la part que li toca del bosque perquè va ser el millor entrenador possible a l'hora de fer la labor continuista de és que de si no parlem de la glòria, estem parlant d'una no, realitat que no, és la que tenim ara en efecte, jo crec, no li vaig a llevar ni un mil·límetre de glòria a, a Del Bosque però crec sincerament que després del Mundial de Brasil tenia que haver marxat a casa pues segurament. I ho pense, i ho, i ho pense, quedat... i ho pense torna a dir, des del de respecte més absolut a la figura de Vicente del Bosque. I vaig a dir-ne més. Crec que el gran problema de del Bosque és no començar a fer la regeneració de la selecció després de guanyar l'Eurocopa del 2012 com jo ho vaig escriure després de la, de, la, de la, en el diari digital en el que jo col·laborava abans eh, de la final de la Copa Confederaciones ja vas dir, fa falta esforçar l'arbre Vull dir, no és que ara no, és que ara com no guanyen te, te puges al carro de la renovació. No, jo això... Però això costa molt, Manolo, de veres. Ja, però precisament per això està un entrenador, per aprendre decisions que a voltes siguen impopulars. Sí, entrenador sí. i consellers. I lo de consellers, per a mi, tens que fer molta Era una selecció molt consolidada, tots els jugadors portaven l'estrella, claro. que, que pesava molt. Molt. I, i clar, eh, per, per a dir este, este, este i este no, mm, no hi havia que prendre decisions importants. I a vegades és això. A vegades és això, la, el que tu te tranquil·lices perquè dius, tinc un equip campió a tots els nivells, ha tornat a ser campió, i clar, com vaig a fer una revolució que jo pense que en aquest moment no fa falta? I clar, els aconteciments te, te donen a veure que efectivament sí que les revolucions no a què fer-les, sinó a què fer però, pues, els relevos generacionals que per la edat, No, per, per la falta sí. de fam i per moltes coses arriba un moment que, que ha de tindre decisions molt dràstiques. Ara, ara estàs tu en, en la contestació a Jaume Andreu, però són les 12 i 10 que tindríem que fer obligatòria una pausa per a la publicitat. Vos recorda la pregunta que estem fent vos esta nit. Eh, vos agrada el protagonisme del València en la selecció espanyola o es preferiu que estiguen centrades en el club amb eh, el bon inici de campanya que ha fet l'equip de Nuno Espíritu Santo? Arroba Esports 97 97 nit arroba esports 97 nit 12 i 18 fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida el domingo 19 de octubre va a ser la bomba. ¿Vienes a la paella el domingo? Claro que voy, quedamos en que la hacía yo. ¿Y quién lleva el arroz? Preocúpate de los amigos y de la diversión, porque este domingo La Fallera y el diario Levante ponen el arroz. Un paquete de arroz bomba La Fallera de 300 gramos gratis al comprar Levante, el mercantil valenciano. En Citroën Ugartesa, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. En Citroën Ugartesa, donde siempre, en Tomás Montañana 14, junto a la Avenida del Puerto. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas arte Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte, tu snack de horno. Ferto, Su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. En Valemoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo 10 y Avenida General Avilés 46. Si te agrada el sport esta es la Teguasita cita Sports Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. 12 de la nit i 20 minuts estàvem parlant d'aquesta revolució és el que tenen estos programes eh, jo eh, ho comentava al principi del programa de, de començament o de eh, transició en la setmana que no hi ha futbol en primera divisió que lògicament per la selecció eh, ens, eh, ens agarra minuts i és normal també i a més eh, encantats ara de tornar a dedicar-li minuts una volta el València ha tornat a tindre protagonisme eh, i estem pues, una miqueta en l'últim ressò del que dice la selecció i en el eh, encetar el tarro de les essències del que ha de ser ja la tornada de, de la Lliga però estàvem parlant d'aquesta revolució pendent de la selecció espanyola i estava Andreu, voler, eh, volem comentar alguna cosa, digues. Sí, no, estàvem comentant que li estem, li demanant una, una revolució del bosque de, de, de fa mesos, no? de, de abans inclús del, del Mundial, uh mhm. -huh. però si li està costant enfrentar a la revolució ara que ho té més fàcil que mai, ara que, que ja ha vist que no, que no funciona, que, que ve per l'estrella o per altres coses, esta selecció ja que canviar-la de alta avall i que té jugadors ja, ja com Casillas... Ja li deixen canviar hasta el porter. Eh, eh, com Casillas, que el té ahí, que sí, que no, que sí, que no Sí, però què més necessita? Jo crec que és un problema de, de caràcter. Jo crec que, i ho dia abans, crec que Del Bosque va ser el millor continuador possible de la tasca feta per Luis Aragonès, però Del Bosque no és un revolucionari perquè mai ha sigut un revolucionari. En, en, en cap dels equips on ha estat Vicente Del Bosque ha sigut per caràcter, el seu caràcter és, un, és, és d'un home tranquil, és el d'un home pausat, reposat, per a bé i per a mal. I jo crec que en, eh, en este tram gloriós que hem viscut en l'última època de la secció, més per a bé que per a, que per a mal. El seu caràcter mm. ajudava moltes voltes a, a pagar conatos d'incendi que se podien eh, haver donat, també ha ajudat molt, lògicament, que la pilota entrara, que això és lo fonamental, sí, i, a part, i a partir d'ahir jo crec que hi fa una mala gestió del grup i fa una mala elecció de futbolistes per al Mundial, fa una dolenta gestió del grup en decisions futbolístiques i disciplinàries i per això jo crec que la seva tasca i ho dic, torno a dir, des del més de, absolut dels respectes, crec que el seu moment tenia que haver acabat en el Mundial igual que eh, eh, igual que els Xavis decidiren pegar un pas al costat però això, això jo crec que per exemple Casillas li haguera facilitat molt la tasca al seleccionador a este o al que haguera entrat si haguera decidit pegar un pas al costat lo meritori per mi dels jugadors és molt important eh? dos jugadors de la categoria de Xavis que donen i fan el que segurament el, el seleccionador pues, no pugui per moltes raons no? Uh -huh. entonces això sí que és ajudar a la selecció ajudar al seleccionador i ajudar al futur del de, de propi equip per tant el que tu dius me pareix és possible que algú també en les condicions que ell pensa que són òptimes tenia que haver dit jo també m'adjunte a, a eixa participació i me'n vaig també i continuo el meu club pues, fent el que toque. És però... que l'altre dia és un escàndalo, eh? el que hacías l'altre dia és un jugador que no té confiança, que... que... clar, està passant una crisi i, i sabem massa que no és problema d'edat, perquè ell per l'edat que té li queden no. molts anys. No és un problema d'edat, és un problema de confiança de, de problemes de, de crisi. competitiu. I en aquests moments pues, està passant una ratxa ruïn que segur que tornarà a ser el gran porter que és, però per això mateix a vegades pues, ha de donar passos perquè diu, escolta, eh, per la claritat del problema vaig a levantar millor i bueno, pues per mi valore molt com dic que és que, el, és que han donat el pas però n'hi ha jugadors que tenien que haver donat també i d'alguna manera pues entre uns i altres pues, haurà accelerat el que al final té que ser un recanvi obligat Penseu que acabarà fent-se eixa renovació de la qual estem tots demanant ahir eh, Julián diu acabarem en una selecció poc reconeixible per, per jugadors novedosos per jugadors poc sí. habituals, és cert però a l'hora de veritat, quan arriba l'hora de jugar-te la novament contra Eslovàquia en casa quan arribi, no sé, eh, els primers partits de l'europeu... No, no, no, ja, de moment ja es vas de categoria, Eslovàquia en casa. És l'únic rival que te presenta, uh -huh. que no comptaves que fora tan rival com de moment és per tant ja, més que queixa no hi ha ningú ara però me referís que eh, penso que quan arriben aquests partits de veritat eh, on Espanya va a jugar serà el Eslovàquia o si se supera que jo crec que se va superar la fase perquè ara crec que són 24 els equips que ja entren en la pròxima Eurocopa vull dir, al final ja van entrar més equips en l'Eurocopa que països n'hi ha en Europa a, a, la, a la UEFA jo crec que per, en, en tal de fer diners en la maquineta se li estaran del tema de les mans una Eurocopa de 8 a lo millor com, com, quan jo era xicotet que sembla que Espanya queda eh, són 24 ara, no? su campió hi ha equipos que no, són de, no estan en Europa eh. i estan en, eh, <laughs> en europeu vull dir, jo entenc que l'Eurocopa de quan jo era xicotet dels 80 que eren 8 equips, dos grups de 4 això sí, els partits eren espectaculars tots, eren fratricides eren bestials eh, crec que això se queda curt probablement la que hi ha ara que són de 16 crec que ha dient una de 24 me pareix tauletes no n'hi ha me pareix que anem a veure pues això... i pues igual que en, el, que en el Mundial se veuen partits que no se'ls traga ningú eh, però casi que així més exagerat encara no, no, així... estem parlant d'un continent i a més que han ampliat s'han dut fora de terme crec que, crec que primera entren. fase 6 grups de 4 i a octaus de final passen algun alguns tercers de grup. Sí, Sí, sí, sí. Perquè en, en, en, eh, eh, crec que n'hi ha octaus de final 24, te diré, pues 24 clar, clar, clar. entre 2... dos... passen equips. Sí, sí, sí. Sí, en efecte, 24 entre 2 són 12, en efecte, més, més els 4 millors tercers per a fer 16 i després fer ens, quarts i, i, i semis. Vull dir... Eh... Hi haurà equips que se jubilaran ahí. Sí, si, no, claro. si no passem de la fase de grup ja és... Ja, però és que per això t'he dit que no, però d'entrar ja tens, tens ahí un cudol que t'has presentar que no esperaves. <laughs> I claro, el que diu ell és que tu tens la confiança, però tu no tens una demostració lògica de que s'han enfrontat a un equip fiable. L'equip d'ahir era una castanya, perquè eh, no per, en respecte al me, país... A mi me dóna impressió Però és un, que... barri és un barri d'Alemanya i que diuen que són independents i de fet ho són, i han fet el seu equip com podia fer un equip, pues, no sé, mi, A mi me dóna la impressió... Eh... No és fiable, perquè això, lo d'ahir... Eh, ja me fet que no és fiable que veiem ahir. Que ahir és cert que i no ho dic per els que acabaren Joan, eh, que m'apareix molt l'encetada la reflexió de Jo estic de, molt content, però Julián. no, no, no jo també estic ser, molt no. content, però si la realitat eh, és que mos agarra un equip amb més entitat, però realment a Espanya ha ha tornat a batir moltíssim. No jo ho sabem, clar, a millor... Jo crec, jo, jo crec que, que no Espanya encara està molt lluny de... Ja no dic de guanyar res, perquè guanyar a la fi, a la fi és molt complicat, guanyar guanyar uno de ser un equip competitiu, que és el que jo li demano. Jo no li demano a Espanya que guanyi tots els anys el Mundial. Me pareix una barbaritat. I qui se pensara que Espanya anava a anar continuant eh, guanyant eternament Eurocopes i Mundials és que vivia en una altra dimensió. Jo li demano a Espanya que Espanya ha d'estar sempre en les semifinals d'un gran torneig. Home, per, per, no demane més. Per raons històriques i econòmiques i, la, i deportives. La renovació és imparable no, no serà de repente... Però a quina velocitat? Espanya de repente no serà l'equip que acaba acabat jugant eh, ahir, uh mhm. -huh. però sí que sí que va haver una, una renovació. Tendrà que ser tendent a lo que veure com a, com a, com a jo pense que, que n'hi haurà un, una sèrie de però jugadors la gestione, Julià. una sèrie de jugadors que van a ser bisagra uh mhm. -huh. en, en la nova claro. que van a ser Sergio es Ramos, per exemple, un poquet així, va ser Iniesta, probablement Busquets... Eh, Después Silva. se trata de... Es que tener una edad... Se trata de trobar un davanter que conecte en este equip y después un de alegría Silva que te pues, 29 anys George Nous Isco Bernat, eh, eh, eh, bueno es que entren ya, que algunos que ya con pues, Pero ahí, pero ahí te que pasaron un que el, el que donamos la empresa Tocho una miqueta que eh, era una miqueta no sé si en, en los de empresas de, de conjolades a futbol cuando a Fuboset, cuando quan a punto de lograr el torneo de màxim goleador y todos comienzan a pasar en la pilota de Ipera a que marque y ahí lo de Costra una miqueta que marque consiga sí, era que marque consiga no? y con y le Messi Me ha cerrado. Estaba, estaba, estaba desesperado, eh, la que falla que estaba en el porter y, y, la, y li pega. Però no és que la, no és que la R, és Però que n'hi ha, una, ni ha una que té, que té a Paco al costat, que té a Paco sí. lliure totalment, sí, sí, sí, i és boig i sí, sí, i això, això, això, això també és, això ja ah. té imperdonable. Una cosa no tens que vol que l'ajuden, però ell quan tens un gol segur no tens per què fer el que fer sí, jo crec però això és conseqüència tot d'arribar a meta i de pues marcar un gol per això jo tinc una part de dubte en efecte, eh, acaba de dir Julián eh, la revolució ja és imparable o el canvi ja és imparable però vull saber si és imparable i sobretot a quina velocitat se va fer perquè me dona la impressió de que eh, del Bosque continua en la seva idea d'home tranquil, però a bé per a mal ell és així. No eh? pot canviar, i té les seves aptituds Clar, bones no les Però té dos anys per davant, eh? de cara europeu. Sí, claro. Jo crec mm, i ara, temps suficient. Eh, I ara, la veritat, eh, sabent que és un home conservador, anem a dir-ho així, quan arriba el moment d'una gran competició, si no ha rodat bé els que tenen que ser la nova selecció, se va atrevir a posar-los. És Però, que Manolo, entrem en un, un bucle per a mi perillós. Un problema de calendari. Tiene en compte que estàs parlant que d'ací dos anys. O sigui, sea, que en dos anys la plantilla que n'hi ha jugadors que tu veus que ja estan un poquet en el límit, tindran dos anys més, però tant això no pots comptar en ells a la força té, eixa revolució té que produir per edat i, i té un temps meravellós per fer qualsevol cosa que vulgui fer en set jove, perquè la qualitat la té uh mhm. -huh. per tant, ara no te una excusa i crec que, que la, el calendari li va permetre fer el que d'alguna manera tenia que haver fet, però el que ha passat, passat està. Anem a veure si seguís en la línia que pensem que és la pròpia. Eh, ell mateix torna, eh, en les entrevistes que ha donat aquesta setmana en, en, en emissores sí, nacionals, sí, sí, sí. deia... Eh, ah, eh, ja dic que ho ho ha extrapolat a la selecció però fonamentalment en el cas del porter deia bueno, volíem una transició tranquil·la però no va poder ser claro. però és que per a mi això és un contrasentit perquè torna a, dir, torna, torna a fer el mateix raonament que abans si tu parles d'una transició tranquil·la és un canvi si tu penses en un canvi és perquè ja penses en relevar els que estan si penses en relevar els que estan és perquè penses que ja han d'anar dient de la selecció doncs quan és que, és que millor és que jo lo de la transició tranquil·la no ho entenc però n'hi ha 7 o 8 jugadors que són utilitzables per edat no, no. Si no que vull... són els que tenen que fer la transició si jo no estic demanant que no es carrega tots. Jo estic, no, no, jo però, estic, jo estic demanant no, no. que n'hi ha canvis que s'han de fer sí o sí i que el del porter era un d'ells i que Mm, mm jo... Sí, però el porter tots acabem el porter perquè és el problema que m'ha ressaltat. Però, però perquè ningú resol. Però estarem d'acord que aquests jugadors... Jo parlo de, de la solució uh -huh. que mhm. tenen que adoptar són els jugadors que van a continuar. I és el secret. El secret és que tenen que continuar és quins jugadors van a continuar. Per què? Perquè l'edat que tenen ara, que és l'edat idònia, aquests tenen que absorbir la la, la responsabilitat que tenien, per exemple, els Xavis. I això és per mi el secret. Però tu veus... Si la, si la, però la, la realitat, i no dic que siguem jugadors roïns, però tu veus a l'hora de donar un pas endavant i assumir riscos a, a jugadors com Cesc, sí, continua, Isco, no, Tiago, Silva. Tiago ah. Silva, que no ha estat mai un jugador imprescindible per a Del Bosque i ara li demana del vot que, no feia més endavant York, si ara. ja, sí, sí, sí, jo no, però és que jo no estic debatent de la qualitat però no te dones compte que el que dic jo és que justament ahí està el secret en el que facin estos, no és que van entrar sinó els que se queden el secret però és qui són els que se queden. Però tu els que se queden els veus de veritat en la personalitat per a donar i se passen davant? És que són... N'hi ha, hi ha, alguns xos. Hi ha alguns, eh? Ramos. Sergio Ramos, claro. per exemple, sí. Uno. Iniesta, per exemple. Iniesta per de... a mi també. Per a mi no és un líder. Té que un pas endavant. Per a mi Iniesta eh. no és un líder en el camp. Sabeu quan fa que, que Iniesta no marca un gol a la selecció espanyola? Bueno, un animalà, no? Un animal, era? Un animalà. Com a mínim crec que eren de set partits. Eh. Fe, ah, més que Diego Costa, inclús. Més que Diego Costa. <laughs> No? Però en feu uno que està... Sí, evidentment, va fer el que mos va fer campions del món. Ah, sí, sí, però... Eh, vull dir, és que hi ha jugadors que de donar un pas endavant però i, sí que, i, i torna sí, a dir jo, sí no, no, no, qüestione, no qüestione la qualitat d'aquests futbolistes estic qüestionant sí, sí. el caràcter la responsabilitat, com, la responsabilitat. i és més, i, estic, e- i estic demanant i estic preguntant-me si per exemple un home com Silva que s'ha sentit moltes voltes i hem llegit declaracions en premsa ningunejat per Luis Aragonès si ara va voler donar eixe per sí. dir, durant, quan tot era dolç no me donaves ni bola Més, no, per, perdó, per, per no. Ah. Vicente del Bosque mm -hmm. quan tot, en, en Luis sí que jugava quan tot era dolç no m'has donat ni bola i ara que venen tortes tinc jo que traure Que és el jugador de més qualitat i més consagrat des que té de, des que té me referís a futur no estic parlant des que té en general que són els que tenen que ser Eixa pot ser una explicació de, del per què del Bosque ha intentat mm, anar endavant en Casillas eh, perquè sí per, per tindre aquest referent també ahir uh mhm. -huh. que, bueno, capità eh, bueno. ahir el braçalet del porta Iniesta jo crec que està pensat en, en que Iniesta ha de donar un Clar. pas endavant eh? a mi me costa bueno, però els caràcters no i, no dubte, de, i, i torno a dir no dubte de, de la seva qualitat però me costa bueno. 12 i 33 fem una pausa per a la publi i tornem de seguida i ja llegim el Twitter en arrabaesports 97 nit sobre todo allò que estén hablando de la selección española y después ya anem a hablar del, del que ya ya ah. toca, ya toca la selección B y ahora después del Valencia. Venga, 12 y 33 això la 97.7 radio això és Esports 97 En Citroën Ugartesa descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico en Citroën Ugartesa, donde siempre en Tomás Montañana 14 junto a la Avenida del Puerto a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. 13 marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla cuenta con más de 12.500 metros cuadrados con todos los servicios para que usted se encuentre más que satisfecho. Satisferto. Ferto, su concesionario Peyote en Torrentisilla. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. 12 i 35. Eh, moment de llegir el Twitter, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. Eh, diu hem empujades en, al respecte a la pregunta que han fet no és incompatible una cosa amb l'altra que no acusen el cansament dels dos partits i que diumenge estiguin al 100% Dani Jornet Ibiza diu algú s'han recordat que el diumenge juguem a Corunya i de segur que ben rebuts no anem a ser això te deu assegurar jo encara no he escoltat res a, als jugadors del València per molt bé que juguen o jugaran mai ah no, però eh, no he escoltat res al respecte de com juguen jugadors tàctica del pròxim rival del València José Mora Bermejo, los jugadores del Valencia, por muy bien que jueguen o jugarán, nunca han sido ni serán reconocidos, así que mejor no ir. Valencia con diu, les dos cosas les internacionales dan una fantástica imagen del Valencia Pelmón pero también rendisen de maravilla sí, top. y Pedro Hernández que en diu siempre han sido compatibles las dos cosas que se lo pregunten a Paco Alcácer bueno pues eh, es la pregunta que está en Fenway pero sabeu que podeu opinar del que vulgueu en sé, Twitter arroba sports 97 Esports 97 nit. estàvem parlant diu, anem al passar al València i jo volia preguntar, estava precisament ara Jaume Ortiz ens ha preguntat si pogueren veure el partit de, de divendres un servidor tenia programa i no pogué desplaçar-se a Paterna per a veure el filial és una pregunta recorrent que estem fent i que, i que eh, volem parlar de la primera hora, eh, a Vicente Castro, que es el técnico que, va a pasar, pero el cual va a pasar la mayoría de jugadores de esta generación, que ahora está presente el, el en el Mistral, la generación del 95, que me apuntaba André Valverola, y eh, parlava de, bueno, de, del, del bon moment jugadores, de, de piensan que, pueden arribar, etcétera, etcétera. i la setmana passada eh, fem un càlcul per damunt damunt i mos ixien pues, lo que lo dit 6-7 jugadors d'un primeríssim nivell parem a nivell internacional que han passat per la cantera del València però ens ixien eh, una llista eh, que segur que se deixem a alguns entre 12, 15, 18 jugadors que estan guanyant-se perfectament la vida en primera divisió eh, o fins i tot en equips punters de, de segona és evident que aquesta cantera funciona la cantera de València és evident que funciona la pregunta que jo sempre faig és si aquesta cantera funciona i funciona perquè ja estan els fruits per què el Mestalla sempre està jugant-se la vida per no baixar? És una pregunta que no deixa de fer-me. Això és molt fàcil d'explicar. De, ah, bueno, Jaume. El ja, eh, els jugadors que se componen normalment són figures en equipos que s'hi fitxen. ¿vale? Això ho tenim clar. No, perquè, salvo els que ven de la cantera i pugen per si mateixa que venen del juvenil i d'alguna manera tens que tindre en compte que aquests jugadors tenen un añadit que és jugar en València o vindre al València entonces quan arriben ahí pensen que ja tenen una part perquè ho han aconseguit que han aconseguit? jugar en un equip que per a ell era un objectiu i això quan tens els mateixos jugadors t'has donat compte històricament de que agarren del Mestalla i diuen anem a cedir eh, exemple a Eibar -huh. a Silva en el seu moment de Silva, sí. pues, sí, és que Zairem al Villarreal quan estan fora, rodejats de jugadors professionals, veteranos que tenen tot el coneixement entonces ja no estan tan protegits però a la seva vegada mauren però vamos, rapidet perquè si no mauren se'ls mengen entonces quan tens dos jugadors xunxen en Mestalla ells entre ells se perjudiquen per què? perquè és un col·lectiu de jugadors molt destacats però que li fa falta justament el que li sobra d'ells que és qualitat, claro. però no tenen l'ambició ni la fam quan estan jugant un equip i estan jugant-se la vida, com els veteranos que vinguen l'altre dia d'Hospitalet, eh? hi ha algú que no era tan veterano, però que va ser un partit bonic perquè aquells t'ho ficaven difícil. Uh mhm. -huh. Se jugaven el que se jugaven, però tant, jo sempre ho he dit, l'únic problema que hem que tenir clar és que el Mestalla no té que donar jugadors per pa, pa passar a València. El Mestalla té que fer com un pas previ a que tu se disques per rematar la feina, és com a dir, falta pues que falta, pues mira, una tocaeta, una repasaeta. Uh -huh. I aquesta la tens que fer-ho seguint un equip que jugui als jugadors, que a vegades s'equivoquen, com el cas de Paco Alcácer, que el cedien al Getafe i al dia següent el Getafe jugà, Ficha davanter. va fitxar al davanter de l'Espanyol, entonces no l'utilitzar. <coughs> el secret és que Tu, quan el jugador que destaque, cada any que estigui ahí, pitjor. Seguit a un equip competitiu i el tindràs, tens també el Carlos de de Carles Gil també, uh -huh. en el, en el, pràcticament en el de Chihuahua. O sigui, aquest exemple és que no és d'ara, és de fa 20 anys que estem anant ahir i sempre es repetir el mateix. El que tens que saber és donar el passatge i que la fruta no té maure en el més allà. Tenen que maurar-se en un nivell superior. Però per això jo crec que també han d'estar preparats, eh? perquè donar el vot de, de l'equip juvenil a, a, Home, se, a segona B és un gran bé. vot. És no, no, gran, jo he dit dos. Vot Tu, tu fitxes jugadors en el Mestalla. Vicente Castro, que estem de categories inferiors, mos deia que ell pensa que un jugador més de dos anys no ha d'estar en el Mestalla. Estem parlant de mateix. Sí, sí, però... Eh, al filial. segona. per exemple, hi ha equips com el Villarreal que tenen un equip C en tercera i el vot no és tant. Però això, això, això, no, això és una, diguem, una manera de fer les coses tu pots fer eh, un escaló que tingui 10 centímetres i un altre que tinga 20 però al final té que ser l'escaló idòneo per pujar una escala i no anar a passeig xicotets o a passeig molt grans això són maneres de fer les coses, totes són respectables i a cada un les fa perquè és el millor jo, el que ha dit Vicente pues, antes Castro jo estic d'acord però no ara, de molts anys, i a mi quan sempre m'ho pregunten dic el mateix, el Mestalla no és determinant perquè els jugadors voten al València és un pas més eh? perquè se dosifique un poquet i se pas quan els jugadors juguen al València i jo te puc fer ara una alineació de 12 jugadors que s'han cedit i ahí estan, internacional la majoria per tant, això és el camí del Mestalla se n'anaran molts, molts sense tocar una categoria superior. Per què? Perquè han mort ahir, no han pogut ahir, no han fet el relevo ideal o no tenien la qualitat ideal. Però el Mestalla el que té que fer és això. Si penseu que el Mestalla té que fer el equip, no, no té que estar en segona divisió perquè el vot s'equivoquem. I això no és la feina del de Mestalla, el meu coneixement. Eh, València, Real Madrid, Barcelona <clears throat> són els clubs que tenen diners per invertir en cantera i són canteres de les que tenen l'obligació de traure xos sobradament per al Mestalla, per a jugar en segona divisió i per a jugar en primera me dona igual si el Mestalla queda el 4 o queda el 14 a ser possible que no igual, ja. me dona igual perquè lo importante es lo que tu jo, jo he vist eh, filials eh, estar ahí en la pelea pel Chapuche si no Puche no, el, i d'aixos equips no ha transcendit cap jugador el Barcelona l'any passat, el Barcelona B eh, no puja perquè no podia pujar però era volgut se n'eixia uh mhm. -huh. ¿Y, y qué? Pues yo no sé escapuchar, pero muy poquito. d'aquest equip, pues fíjate, verás. Uno, dos, uno o ninguno. Sí, ho parlem també la, la setmana passada i, i igual que el fet de que un equip baixe tampoc és determinant eh, no, i... Eh, home, és determinant si eres un equip però, que, no, que capçales no Silva, Silva si Albiol tot, no, no me dius papà, però si eres el Mestalla no, no, ah. clar, parla del Mestalla no. parlem de, de filial Silva, Albiol, eh, Gavilán... esta generació és la que baixa a tercera. Al final. Claro, per què? Pues, I Isco pues, i el Cáceres se frenen en tercera. Vale, I el València que baixa a segon, si veus la plantilla, te fiques... Dius, mare meu, va, pues, de, són figures. Ja, és que aquests moments se passen a vegades per tindre massa qualitat i la gent també no ho entén. Pues segurament per sobredosis, sobredosis de qualitat, no treballa ningú... <laughs> I sobredosis de qualitat, és la frase sí, de Sí, i després a baixar... Home, l'Atlètic de Madrid, quan baixa també, són exemples que tenim ahí, oh. podeu veure. Valerón, ah, Molina... Baraja i Valerón, eh? Baraja, Hasselbein... Baraja també estava. Això que és sobredosi, Cuidao, eh? de qualitat. Claro, tu fiques una obra, fiques no, i un 12, equip, 12 arquitectos i, un i no, te, no, no te fica una ratxola ningú. Els arquitectos no te van a ficar ah, una ratxola. filials també són equips de, de talent, són de talent, no, no són... Claro, de... per lo que t'ha dit jo, perquè busquen lo millor de cada puesto claro. i entonces tu, per fer un equip competitiu, a vegades s'ha fet l'error de buscar jugadors veteranos a inyectar-los ahí dins i perquè així li dones solidesa. A marcar la ratlla. Clar, jo xics veteranos, pues què fan? Pues lo que fan, però aquests puestos no, no han destacat al final, no eren utilitzables per tant això també és equivocat mm. Bueno, pues eh, això és que estem parlant del Mestalleta del conjunt eh, que ara està en segona categoria va, va guanyar 4-1 anem a fer l'última pausa per a la publicitat i tornem per cert, eh, estos gols en la Lliga i en la selecció dificulten la renovació de Paco Alcácer 12 i 44, fem una pausa i tornem no, però... La Tarquita de Mendoza recuerda que podéis disfrutar de sus packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58. Teléfono 963 440216 Que mira, que mira cómo viene, que mira, que mira cómo viene. También nos encontrarás en la playa Pobla de Farnas, calle Carabelas 17, teléfono 961 46 12 con todos los partidos de fútbol y wifi. La Tasquita de Mendoza, os esperamos. En Citroën Ugartesa, descubre el nuevo Citroën Cactus y llévate un regalo tecnológico. En Citroën Ugartesa, donde siempre, en Tomás Montañana 14, junto a la Avenida del Puerto. El domingo 19 de octubre va a ser la bomba. ¿Vienes a la paella el domingo? Claro que voy, quedamos en que la hacía yo. ¿Y quién lleva el arroz? Preocúpate de los amigos y de la diversión, porque este domingo La Fallera y el diario Levante ponen el arroz. Un paquete de arroz bomba La Fallera de 300 gramos gratis al comprar Levante, el mercantil valenciano. En Valenmoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo 10 y Avenida General Avilés 46. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 i 46 Pregunta que deixem en l'aire abans de acometre l'última pausa de publicitat I estos gols en la selecció i en el València eh, fan pujar el preu de Paco Alcázar a l'hora de la seva renovació, senyors? Jo crec que no canvia res ho estàvem parlant així en la pausa en la tertúlia en la pausa no canvia res, eh, simplement el que, el, que, el que veníem parlant que si hi ha predisposició per part del Càcer si el club està interessat en renovar-lo jo crec que, que al final els, els agents jugaran les seves cartes apretaran el que tinguin que apretar però este contracte és el que estàvem parlant no té, no té fàcil per renovar no sé, jo és que <laughs> ja no sé no. què més poder... Sí, sí que saps sí que, sí que saps. fique la mà en el foc de que Alcácer no va intentar aprofitar eh, mm, tot este boom de la selecció per, per mm, com se sol dir traure les pistoles, eh, tot això tota aprofitar tota les circumstàncies no? jo sí que la mà del foc de que no de que ell vol renovar té pràcticament l'acord ja tancat i, bueno, i crec que com diu com diu Jaume a partir del dijous eh, quan s'aclarisquen algunes cosetes que queden per ahir si té ulls i cara <laughs> el jefe pues... jo crec que tot això quedarà clar sí, a més jo, la feina més difícil jo penso que està feta els acords importants i falten frecos que són, que són, que són importants uh -huh. però que d'alguna manera crec que estan esperant un poquet el que se s'acabe la boda esta traçà i a partir d'ahí <laughs> és un tema molt important. La boda traçà està referent a la venda? Sí, perquè és determinant. Val. Estem parlant de, en un projecte com este, lògicament, eh, si el Peter Lin acaba el, el tema ja i se d'alguna manera se, se resol, pues, lògicament, aquestes renovacions són el primer perquè no va ser ell soles, hi haurà dos, tres jugadors mínims que entraran en aquesta dinàmica, i, i, i se farà. ens digué dimecres passat, si no recorde malament, Alcácer, Gallà i Parejo. Sí, te va dir, tres. Es És que és, sí, que els, és, que, és, que és així, És que és el que n'hi ha. Sí, comú... sí, després venen eh, Robert i Carles Gil, que també tenen... Sí, bueno, sí, però ahí, ahí, sí, sí, no és els tres de la pole, per dir-ho d'alguna manera, són sí, sí, els tres, sí. i quan acaben aquestes negociacions... Ja continuarem. Ja per, se ficaran els altres dos. Però els dos van destacats, els tres. sí. Estan en la pole, no? Ah, no, eh, han fet una escapa com això de, del marató, veus uns que van mitja hora davant i és així, no? I, lògicament, si no resols això, no vas a ficar-te en els altres. Está claro. Bueno, pues, eh, eso es el que eh, este estem les dará sobre esta situación del Valencia Club de Fútbol, que es la de Paco Alcácer, pero no podemos olvidar eh, señores, que eh, el el se torna la liga. que se m'ha oblidat, el nombre que se estem passant en la Lliga sembla que se m'ha oblidat. Oblidar, eh? oblidar eh, mm. res, volíem jugar al dia següent <laughs> sí. sí, jo, jo estic segur es que, que se València haguera pogut jugar contra el Depor al dia següent de la l'Atlètic de Madrid, per molt cansats que estigueren, vamos, no tinc ni un mil·límetre de dubte pues ja està. que els jugadors hagueren fet el possible per avançar i aquest partit. No és aixina, eh? per cert, era dubte el Postiga en el Deportivo de la Coruña, que yo no sé qué es mío, si que llueve o que no llueve. Que chue que chue Que chue <laughs> ah, vosotros sí que tenéis teniu Clarísimo. es que esas cosas, Andrés, a lo que pasa. <laughs> el jugador que en tú no aferres. O también dice está que <laughs> vos tal? dir? estás esperando Le una foto. perquè se vaig a... Aquestes coses passen, que el jugador que en tu no ha fet res, que tal, se'n va un altre equip i juga amb tu, pom, sí. moment, para moment. Chicharro. I també al revés. I mira Canales en San, en Sebastián. Mira Canales. Tenia ganetes, eh? Tenia ganetes. Bueno, normal, i a més el gol te'l feu ell. Correcte, i a més... Eh, sembla una miqueta... Eh, però això és normal, això és Sembla normal. una miqueta descabiat això que vas a dir, però eh, per al València hi ha un factor en contra, que és que el Depos està davant la primera final de la temporada perquè sap que possiblement si no guanyem el mateix diumenge se carreguen <coughs> a Víctor Fernández no, no, Víctor és el que no, més se juga això pot ser... i això li va <laughs> passar a la Real o positiu i això, no, no, un moment això li va passar a la Real quan jugava contra el València que jo sabien que Jago Barrasat estava jugant el lloc i anaven a tope eh? cuidado, sí, pero, pero vull dir, no, de, no me premi el que tenim per davant, que després aquestes coses no, no, que passen per els equipos... Jo crec pensant en la segona final. Els equipos moribundos. Perquè tu creus que, que la primera la, la palmen. Els equipos moribundos són molt perillosos. Eh? Molt perillós. Eh? L'equip ferit està... està no, no, que es juga la vida... I l'altre dia, eh, crec que van ser els companys de Copa Coruña que ja desvelaren que hi havia hagut una reunió eh, els quatre capitans i el president sense l'entrenador per experiència Això Julián per, exper per experiència per, final? per experiència Julián per ja eh, el bagatge que du eh, Andreu i sobretot per experiència des de l'altre costat d'Ortí quan els capitans se reuneixen sense l'entrenador és per arrajar rajar entrenador l'entrenador i matar-lo és el, com se diu el, el, això de, el motín del voting el motín de l'Esperia eh, no, del voting no, no. el motín del Kane del barco este que anava sí, sí, sí però me refereix que la realitat és que quan els capitans es reuneixen sense l'entrenador no, és una sensació de, generalment és perquè, de desesperació de, no, no, que no hi ha confiança en l'entrenador ja ho saps sí, sí, claríssim Joder, evident, no? Evident, però això t'he dit que això i, sí que a vegades i els partits que te cauen a Xina uh mhm. -huh igual és un partit que és un passeig, però si no serà difícil perquè, perquè clar, se tindran que fajar. Mm, eh, això pel que fa, eh, eh, per tant, pel que deia jo, no, no cal deixar-ho del costat. Acaba de recordar ara Andreu eh, el que va passar en la noeta amb Canales. Sí, sí. Jo mm, no vas a dir que hi ha que tindre el por a ningú, i menys tal com està el valencià, però que no se... Eh, passem d'optimistes. Postiga li tindrà ganes a València, jo crec, eh? eh? Jo crec que tindrà ganes de reivindicar-se, eh? Després, Però això és tot, tots eh? els casos. De... Sí. Els jugadors que, que eixen a l'altre equip, quan vas jugar contra ells, per moltes raons, i, i molts viatges, les mateixes ganes és al revés també. A vegades se donen exemples de que fan dos gols i este no s'ha fet mai. I altres que, que fallen totes perquè la mateixa ànsia no s'acerta. Sí, eh, això és, és eh, una realitat i l'altra realitat ja parlàvem eh, el divendres però per si hi ha algun despistat que crec que hi ha algun despistat vos ho tornem a recordar Álvaro Negredo Negredo està treballant tot el cada setmana val? Eh, Negredo ja la percepció que hi havia, la percepció que hi havia des del mateix divendres era que per esta setmana anava a estar per què? perquè encara que amb molta precaució però Negredo ja va completar tot l'entrenament del divendres sense cap de dolor Negredo ja no tenia mal, ja no, ja no sentia dolor en cap de les accions fetes en precaució, però ja no sentia dolor. Vale, pues que competisca, que entrene, per que tant, xute, per... i quan, quan te, se demostra això, entonces passem no, no, a l'altra la, banda. ell, va, fer tot l'entrenament, tot, no, sencer. El que arriba és que ell està molt prudent. Però lo, després de, después de lo que le iba a pasar eh, fa ell està molt, tres setmanes ell està molt prudent, no? en efecte Está muy prudent porque ahora es precisamente cuando está en el punto y se atreve. Las sensaciones me dicen eh, que son muy positivas, ¿vale? Sí, pero... Pero que tot y ser positives es más, tot y que probablemente Negredo pudiera entrar en la convocatoria davant del Deportivo de la Coruña la realitat és que eh, físicament altra cosa és com el veig a l'entrenador allí no, allí no se va a Què vull dir en això? se'n recordeu quan anant uno a l'agrupació agrupación de penyes i li pregunten per Mustafi diu, Mustafi és un molt bon futbolista que tindrà la seva oportunitat yeah. Mm. però per a jugar en el València jo vull que siguin superatletes Mira, eh... vull dir, Negredo probablement ja estiga en un moment de dolor en el que pràcticament no sentisca dolor en el que ja puga començar a competir però que físicament encara li faltarà i se però, punte... Però, però físicament és una cosa, psicològicament és una altra. Mesos, I la lesió que té sí, jo és supercomplicada. Jo vaig ahir, porta, com acaba de... Sense pretemporada, claro. en quatre mesos... Ahí, ahí anava jo. Que a lo millor Nuno sap que ja té l'alta mèdica però encara no el veu per a competir el, el, el, l'alta competitiva eh, no? està que, escrit, eh, que li això se parla del sí del ritme que no està escrit que Negredo té que ser el dia de l'IM y si no va a poder ser el día del Leti, pues será el día del Elche. Mira, si no se retrasa hasta que, que <laughs> se retrasará la firma. <laughs> la firma no, la presencia. La firma será el día que recupere el Negredo. Ya tenemos el día El martes día lo fem tot. <laughs> firma y doble firma. el otro día que, que Robert Ibáñez va a jugar en el filial... Sí. Y va a jugar porque el jugador va tener una conversación con un Espíritu Santo eh, el cos tècnic li va transmetre que volien que tingués ritme de competició uh mhm. -huh. era per el mateix motiu claro. i quan acaba el partit vaig tenir l'oportunitat de parlar amb ell i me dia estoy muerto, com se nota el no estar eh, jugando? Pues el ritmo. Negredo, que porta 4 mesos de jugar... No Ahí vaig, que en quant a dolor, en quant a... Eh, la, la paraula va ser, les sensacions avui han sigut molt positives. Ha completat l'entrenament, i però altra cosa és Jugar en serio. Ah, claro, jugar en serio. I que el míster, que és super exigent en l'estat físic dels futbolistes, es que... veja si és possible o no donar-li minuts. Igual serà d'una convocatòria per a fer grup. Això és una altra cosa. No m'extranyaria després fora, que fora el descart. Ja, que fora el descart o, o deixar-lo... Perquè, a més, eh, en una d'aquestes coses les mira molt. I a mi, mirant que últimament eh, com està començant a rotar en les convocatòries, és una cosa, és un concepte nou que ja el a al llarg i tal crec que Nuno va rotar en les convocatòries que van al jugador, que van a quedar se fora per un partit i després van a tornar per a que tots tinguin cabuda i tots estiguin entufats estratègia. me dona, en efecte, aquesta estratègia de l'entrenador portuguès i me dona l'oportunitat que igual eh, pot rotar algun per a que entre Negredo en la llista i en un moment donat si l'equip va 0-2 i falten 10 minuts eh, qui no te diu que, bueno, que comença a trotar i que comença a, a però eh, per a jugar vull dir... Eh, és que l'entrada de Negredo serà aixina ha de ser, ha de ser ha de, ha de ser aixina en, efect, en efecte si no com va agradar el ritme també en efecte. si no el dia de l'IM eixirà i, i no estarà a les condicions i no farà un gol <laughs> i, I, i, i la festa pues, no serà igual l'IM dirà jo que ha ahí ahir perquè això ja està ahí eh, xau, eh? Vale, que tu saps coses uh, uh. 12 i 50 i 56 el dit una conversa telefónica, eh, pero ¿se va a hacer? Sí, se va a hacer. Eh, que el dicho es el día del mercado Sí, pero yo dije dichos dijous pasado de dijous passat una, ah, una conversa <laughs> entre Alberto y José Ignacio. Pero que sí, que sí, que era, ahora en serio. Que Alberto pregunta si, sanaba ya el tema tancar y José Ignacio le dice que sí. Molt bé. Eh, això ja ho sabem, no? <laughs> Se va tancar. Se va tancar. En efecte... Ara va en sèrio, ara va en sèrio. Eh, eh, per, això, per això vos dia... Eh, eh, i en efecte me dóna la impressió de que eh, a lo millor a qui li toca rotar esta convocatòria pot ser a Feuli per que dèiem eh, eh, que és una de les coses de les quals parlàvem abans me pareix molt bé que eh, FIFA comença a, eh, i UEFA comencen a canviar els partits internacionals de dia les seleccions ja no es juguen dimecres que és el que tots estàvem acostumats el eh, primer es passaren a dijous i després es passaren els divendres ja és el que juguen eh, dilluns i no sé quin dia més però és que resulta que després de passar lo tot resulta que Algeria, per exemple continua jugant en dimecres per tant no té serveix per a però res però Fegolín, quan vinga tindrà que estar aparcat en doble fila Clar, no, no, no, no, no, no, no, és, no, a veure, no és baladí el que acaba de dir Jaume. Fegolí va tindre que no donar secretes que esta setmana va tindre I sobretot, haver, en xinès per entrar en el grup. Havent jugat 180 minuts perquè es jugarà. L'altre dia va jugar i, i a travegar, eh? El dimecres a travegar. És que sí, sí. Vamos, seria demencial que ara que vinga d'allí i va acabar la faena, no? també quan té jugadors que estan fresc i que han descansat. El millor que no li diguen res, si no arribarà tard Exacte. i, i pitjor. <laughs> No, però últimament no saps que arriba tard, eh? Apreta i sap que, que li toca apretar, perquè si no... Ara, ah, este, este any sap que té falla. Ja sap, no, cosa. no, i, té competència. I torna a dir, a excepció de la noeta, que a mi no m'agrada la seva actitud, però mireu el rendiment que està donant Feulí, que és extraordinari. Sí, sí. El sí, jugador sí, sí, del València Club de... És es que puede, si quiere puede. Anem a... <laughs> Julián, que, quina sort és de que així no hi ha càmera de tele. Que això, <laughs> això és en el, en el plató del costat, així no hi ha càmera de tele. Anem a anar tancant la història. La portada de demà de Super Julián?